Ne bi me iskal, ne bi me iskal, če me ne bi že našel. Ne bi me iskal, ne bi me iskal, če me ne bi že našel. Zakaj sem danes tukaj? Jaz sem tukaj tako lepo, ne? pa sem rad gospoda, ki smo se zbrali ob Jezusu. Danes sem prišla sem. Zato, ker je toliko mladih z istim ciljem, da bi radi živeli za Jezusa in zato, da bi pokazali, da pa biti veren je kul, cool, tudi v današnjem času. In se mi zdi, da je nekaj lepega in Bog nas je blagoslovil z lepim vremenom in eh, mi je fulo všeč, zato ker smo tukaj vsi z istim namenom. A ja, zato, ker je fajn, ker veliko folka spoznam, pa tako fajn. Ja, jaz sem tukaj prvič, um, se mi zdi res zanimivo, veliko mladih. Um, veliko se dogaja, muska je dobra. Tako da uživamo. Ne bi me iskal, ne bi me iskal, če me ne bi že našel.